قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام dinini oliy qilishlik uchun jo'natgan u kishini qarshilarida Fir'aun, Mal'un va uni ayollari bo'lgan uni lashkarlari, uni vazirlari u kishini qarshiga turdi. Va bu Musa alayhisalomni qarshisiga ular ikki narsa bilan turganligini Musa alayhisalom aytadilar. Zinat va mol dunyo bilan. Zinat degani ko'rkam, hashamatli, dabdabali binolari va ularni ko'zini qamashtiradigan qimmatbaho tojlari yu kiyimlari va <clears throat> ularni moli, dunyolari, lashkarlari va ularni qurol-yaroqlar bilan mukammal ta'minlanganligi, ya'ni barcha barcha imkoniyatlar bilan turganligini va bu narsalarni faqatgina bir narsa uchun, ya'ni insonlarni gumroh qilishlik uchun, adashligi uchun ishlatayotganligini Musa alayhisalom aytadilar. Musa alayhisalom aytadilarki, Parvardigor, sen Fir'aun va uni ayollariga, odamlariga zinat va mol davlatlarni bergansan hayoti dunyoda. Parvardigor, ular bu moli dunyo ziynatlar bilan insonlarni adashtirishliklari uchun bu adashtirayotgan toifa bu fir'avnga Musa alayhisalom qarab turmadilar. Musa alayhisalom o'zlarini duolari bilan, o'zlarini ibodatlari bilan, o'zlarini harakatlari bilan fir'avnga qarshi chiqdilar. Demak, har bir haq, har bir musozodalar har bir zamondagi fir'avnlarga o'zlarini duolari bilan, o'zlarini harakatlari bilan ularga qarshi chiqishliklari vojibdir. Musa alayhisalom duolari Robbanatmis ala amvalihim. Ularni mol dunyolarini o'chirib tashlagin. Yo'q qilib, kulpayakum qilib umuman yo'q qilib tashagin. Yana nima? Vashtud ala qulubihim. Ularga Musa alayhisalom hidoyat so'ramayaptilar. Zolimlarga, din dushmanlariga hidoyat so'ramayaptilar. Balki ularni qalblarini qattiq qilib tashlagan. Fala yu'minu hatta yarul azabal alim. Ular alamli azobni ko'rmaginlarigacha iymon keltirishmaydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, qala qad ujibat da'vatukuma. Sizlarni duolaring dar haqiqat ijobat qilindi. Fastaqima sobit qadam turinglar. Demak, Alloh subhanahu va taolo ahli haqni Alloh subhanahu va taoloning yo'lida xizmat qilayotganlarni duosini albatta albatta ijobat qiladi. Har birimiz duo qilayotganimizda bir fikr keladiki, ey Alloh, mani duoimi ijobat qilarmikinsan degan fikr keladi. Lekin o'zimizga bir savol berib ko'raylikchi. Ey Alloh, sen mani qaysi bir duoyimni ijobat qilmading deb. Har bir Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yurgan muhojir mujohidning duosi biror bir duosi ham yerda qolib ketmagan. Alloh subhanahu va taolo ijobat qilgan, lekin ijobat bilan ro'yobga chiqishlik degan narsani Biz tushunmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalom va Harun alayhisalomga duoni Musa alayhisalom qildilar, Harun alayhisalom amin deb turdilar. Duoni ijobat qildik deyapti. Lekin ularni halokatini qachon ko'rsatdi? Ularni halokatini Alloh subhanahu va taolo rivoyatlarda keladiki, 40 yildan keyin ko'rsatdi. Demak, biz duo qilgan bo'lsak, yurtlarimizda yurib, mazlum mazluma bo'lib, islom diyorini orzu qilib yurgan bo'lsak, bizlarga ham ko'kragimizga islom shabadalari teyarmikin deb duo qilgan bo'lsak, buni hali Alloh subhanahu va taolo ijobat qilgan. O'sha yerda turganimizda ijobat qilgan. Bu yurtlarda yurishligimiz ana shu ro'yobga chiqish vaqtini tushlikgina xolos. Biz u yurtlardan chiqqan bo'lsak, <coughs> biz o'zimizni ustimizdagi vojibotni bajarishlik uchun chiqqanmiz. Farizani bajarishlik uchun chiqqanmiz. U fariza nima edi? Haqiqiy mu'min musulmon qayerda bo'lishidan qat'iy nazar qaysi mulkda bo'lishligidan qat'iy nazar u ana shu yerda islomni o'rnatadi. U qayerga borishligidan qat'iy nazar, u yerda mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, u uni birodaridir. U uchun qon beradi, u uchun jon beradi. Bizni jihodiy karvonimiz karvon tuyalari bu cho'kishligi to'xtab qolishlik degani emas. Balki biz bu yerda ahli karvonni ko'paytirishligi uchun ahli karvonga karvon boshilar kabi fidoilarni tayyorlashlik uchun biz bu yerlarga kelganmiz. Bu Falastinni fath qiladigan Xorason karvoni, Xorason lashkari faqatgina O'zbekiston islomiy harakati emas, balki butun ummat ha u ajam bo'lsin, arab bo'lsin, pashtu bo'lsin, o'zbek bo'lsin, fors bo'lsin, kim bo'lishligidan qat'iy nazar bu karvonni ko'paytirishlik va mana shu karvon bilan Falastinni fath qilishlikdir. Biz bu uchun bu yerlarda turib o'rnak bo'lyapmiz. Biz bu yerlarda turib birodarlarga o'zini mu'min musulmonman deganlarga ko'rsatib qo'yamizki, mu'min musulmon vatan parastlik uchun jang qilmaydi. Mu'min musulmon Bu yerda bir begona musulmon onaxoni qo'lini cho'zib tursa, uni vijdoni begona bo'lsa ham meni iymonim sababli menga qo'lini cho'zdi degan darsni berishlik uchun biz bu yerlarda yuribmiz. Biz qayerda bo'laylik? Kim bilan birga bo'laylik? Faqatgina bizlarning g'oyamiz, maqsadimiz bir. Faqat Alloh subhanahu va taoloning dinini oliy qilishlik. Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi aytadilar-ki, agarchi o'rtalarda fosilalar bo'lsa-da, mu'min musulmonlar diyori bir diyor deb aytadilar. Bir diyor degani hammasiga bir xil qarashlik degani, har bir joyga bir xil kuch tashlashlik degani, har bir joyga bir xilda jon kuydirishlik degani. Har bir mu'min musulmonni, mazlum mazlumani o'zini akasi, o'zini ukasi o'zini bir jasadi deb bilishlikdir. Biz mana shuning uchun yuribmiz bu yerlarda. Biz ana shu yerlarda turib, mumkin Alloh subhanahu va taolo bizlarga fathlarni berib, bir islomiy davlat qurib qo'yishimiz mumkin edi. Lekin Alloh subhanahu va taoloni vallohu alam hikmati bo'lsa kerakki, mana bu diyorlardagi musulmonlarga mana bir nek bir jamoatni ko'rsatyapti. Ey mana haqiqiy bandalarim, banda bo'lishni orzu qilayotganlar ularda mana bu sifatlar bo'lishlik kerak deb bir namuna, bir ko'rsatmalar kerak edi. Ana shu imtihonlar, ana shu ko'rsatmalar uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarni tanlabdi. Jahidu fillahi haqqo jihadihi huwa jitabakum dedi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida haqiqiy jihad qilinglar. U sizlarni tanlab olgandir deydi. Tanlab olgandir. Tanlab olishligi tanlangan amaliyot uchun, tanlangan ish uchun birodarlarni tanlab olinadi. Juda ham nozik ish uchun tanlab olinadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana bundek bir baxtni berganki, bizlar Alloh subhanahu va taoloning nozik ishi uchun chiqqan boshlarimiz. Bu karvon birodarlar to'xtamaydigan karvon, karvon. Bu karvon quruq karvon emas. Bu karvon o'zini safiga haqiqiy rijollarni tayyorlaydigan, haqiqiy mujohidlarni tayyorlaydigan har qayerda, har qanday holatda ham Alloh subhanahu va taoloni diniga fidoilik qiladigan karvondir. Demak, birodarlar, bizlar o'zimizni himmatlarimizni oliy qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, jihad islomni cho'qqisi dedilar. Cho'qqida turgan yuksak bir himmatli, yuksak irodali bo'laylik. qandayin cho'qqi, qandayin bir yuksak turadi, uni himmatlari ham yuksak turishligi kerak. Uni ishlari ham yuksak bo'lishligi kerak. Uni qurbonliklari ham yuksak bo'lishligi kerak. Shundagina bizga Alloh subhanahu va taolo o'zini izzatini, o'zini fazli karami bilan fathlarini bizlarga nasib qiladi. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, Ayşe anamızdan rivayet kılınada bu Davud'un rivayetlere İza aradallahu bil emiri hayran ceale lehu vezire sidqin İza nesiye zekkere ve iza zekere aanehu ve iza arada gayre zalik ceale lehu vezire su'in İza nesiye lem yüzekkir ve iza zekere lem yu'in Agar Alloh subhanahu va taolo biror bir amirga xayrni iroda qilsa, unga sodiq vazirni qilib qo'yadi. U sodiq vazirning sifati shuki, amir biror vojibotini esdan chiqaradigan bo'lsa, uni esga solib qo'yadi. Agar u o'zi eslaydigan bo'lsa, uni ishlariga yordam beradi. Agar Alloh subhanahu va taolo biror bir amirga bundan boshqasini iroda qilsa, ya'ni yomonlikni iroda qilsa, Alloh subhanahu va taolo unga yomon bir vazirni tayinlab qo'yadi. Agar amir esidan chiqarsa, eslatmaydi, eslasa unga yordam bermaydi. Demak, birodarlar, nafaqat amirga, balki bizlarni jamoatimizga Alloh subhanahu va taolo xayrni iroda qilgan ligini agar biz xohlasak, shunga intiladigan bo'lsak, biz haligi sodiq bir vazirlardan bo'laylik. Sodiq bir mas'ullardan, sodiq bir yordamchilardan bo'laylik. Ularning sifati ta'awunu alal birri va taqva. Yaxshilik, ezgu ishlarga hamkor bo'lishadi. Esdan chiqarganda eslatishadi, eslaganda yordam beradi. Yomon vazirlar nima? esdan chiqarsa eslatmaydi ham. Nima bo'layotganini ham farqi yo'q unga. Harakatni bir tarafi cho'kib ketsa ham unga farqi yo'q. Yutuqqa erishib ketsa ham unga farqi yo'q. Bu ularni sifati bo'ladi. Sizlar o'zimizga va amirimizga, jamoatimizga yaxshilikni iroda qilganmizmi? Biz mana bu sifatda bo'laylik. Va Shuni ham unutmaylikki, ba'zi bir nuqtalari bor. Bularni tushunib olaylik. Amir qo'l ostidagi mas'ullar bilan shuro qilishligi kerak va amruhum shuro baynahum. Ularning ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladi. Lekin bu degani mani fikrimni amir olishligi kerak. Yo'nki biz ko'pchilik edik, Biz bu tarafda edik. Bizni fikrimizni olishligi kerak. Gidi, olmadi. Bunday deyishlikka haqqimiz yo'q. Balki biz maslahat berib qo'yishligimiz, biz o'zimizni ustimizdagi farzini ado qilishligimizdir. Unga amal qilishlik, uni munosib deb ko'rishligi u amirning ustidagi haqq. Ba'zi bir birodarlarda shunday fikrlar bo'ladiki, u fikrni to'g'ri deydi yoki to'g'riroq deydi. Borib-borib u fikr go'yoki vojibul amal bo'lgan ishdir. Uni qilmaydigan bo'lsa, undan orozlaydi, uni qilmaydi. Har bir mu'min musulmon har bir mujohidni oldida Qur'on turibdi, sunnat turibdi, kitob turibdi. darslar bo'lyapti, tushuntirilyapti. Bular uslubida biz ishni olib ketyapmiz. Ya'ni men aytayotgan narsa, ibrat bo'layotgan narsa shuki, ketayotgan karvonni uni mustahkam qilinadi. Lekin uni tashlab ketishlik bilan karvondan tushib qolinadi. Jamoatdan ajrab qolinadi. Biz bu xatolarga birodarlar yo'l qo'ymaylik. Yo'nki ba'zi bir birodarlar bo'layaptiki, o'zlari bilib turib ochiq ravshan narsani boshqacha talqin qilishyapti. Boshqacha fatvo berishyapti. Bir ayol ahd bergan ekan Alloh subhanahu va taologa men fidoilik qilaman deb. Unga javob kelyaptiki, Alloh subhanahu va taologa berilgan ahdlar bo'ladi, ba'zi birlar ahdlar bo'ladi, unga amal qilishlik vojib, ba'zi birlarni buzishlik vojib bo'ladi. Sizning ahdingiz shunday ahdlardan biri, bu ahdni siz buzib, unga kaforat to'lashligingiz kerak. Bunga dalil nima? Oysha radhiyallohu anha so'ragan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jihodni fazilatlarini ko'rib, biz jihod qilaylik deb izn so'raganlarda sizlarning jihodlaring haj qilishlik deganlar. Mana bu shunday ekan, bu ayollarga vojib bo'lmagan amaliyot, ya'ni shunday bir fatvo ketyapti. Vaholanki birodarlar, bu Alloh subhanahu va taolodan qo'rqaylik. Aniq hujjatlar bilan aytilgan bo'lsa, har bir kitoblarda yozilgan bo'lsa, jihad farz ayin bo'lganda qanday holat bo'lishligini, ayollar jihodi, qariyalar jihodi va shuni ham aytib o'tmoqchimanki, ahli sunna va jamoaning aqidasi shuki, har qanday amir bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan kelib chiqib, yaxshi yoki fosiq fojir bo'lsin, u bilan turib jihad qilinadi deyilgan. Bundan yana nima tushuniladi? Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi fatvo berganlarki, fosiq fojirlar bilan turib bo'lsa ham jihad qilinadi deganlar. Chunki ikkita shar keladigan bo'lsa, ya'ni ikkita bir zarar bo'ladigan bo'lsa, xos zarar bor, om zarar bor. Shu paytda xos zararni ko'tarib turib, om zararni daf qilinadi. Umumiy zararni. Xos bir ba'zi bir insonning o'zini ishlari bor, gunohlari bor, qilayotgan masalan kamchiliklari bor. U kamchiliklarni ko'rib turib, endi uni jihod safidan chiqarib qo'ymaydi. Nafaqat biz, balki boshqa bir jamoatlarda ham boshqa bir jamoalarning kamchiligini ko'ramiz. ulardagi fosiqlik, fojirlikni ko'ryapmiz. Yo'inki ulardagi ba'zi bir mansabparastlik bo'ladi, yo'inki ana shunday fosiq fojirlikni har xil turlari bor. Biz ular bilan ularni jihoz safidan chiqarib qo'ymaylik. Ular haqida bizlar har xil gap tarqatuvchi bo'lib qolmaylik. Hattoki Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh fatvo beradilarki, qo'mondan saylashlikda, jang qo'mondonini saylashlikda agar solih odam bo'lsa-yu, shijoatsiz bo'lsa. Va yana bir odam bor, o'zi solih emas, lekin shijoatli. Qaysi birini jangga qo'mondonlikka qo'yiladi? Deyilganda aytganlarki, fosilda fosilligi o'ziga, shijoati mu'minlarga va solihni solihligi o'ziga, uni shijoatsizligi mu'minlarning zarariga dedilar. Shunday ekan, Jang qo'mondonligiga solih bo'lmasa-da shijoatli odamni qo'yiladi dedilar. Demak, bir narsaga baho berishlikda bir ishlarni olib ketilayotganda ko'rishlik kerak. Xatolar bo'lib qolishligi bilan ularni chiqarib yuborilmaydi jihod safidan. Xolid ibn Valid u kishi qatl qilib keldilar mu'min musulmonlarni. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qildilar? "Ey Alloh, men duo qilib aytamanki, Xolid qilgan ishdan men yiroqman" dedilar. Lekin Xolid ibn Validni qo'mondonlikdan olib tashlamanlar. Balki qo'mondonlikda yana qo'yib, yana ishga jo'natib yubordilar. Ya'ni jihod maydonlarida ba'zi bir xatolar bo'ladiki, u xatolar balki nozik bo'ladi. Boshqa joydagi xato uncha ko'zga ko'rinmaydi. Lekin jihad maydonidagi xato yo qon bilan tugaydi, yo bir qurbonlik bilan tugaydi. Shuning uchun xato katta ko'rinib turadi. Lekin tezda baho berib qo'ymaylik. Balki uni tushunib, haqiqatiga yetib, islomning foydasiga yo'yib, shu bilan ish olib boraylik. alloh subhanahu <clears throat> va taolo barchamizdan rozi bo'lishini so'raymiz va oxir alhamdulillahi alhamdulillah robbil alamin ko'kda mag'rur hilpiraydi bayrog'i qo'llarida turli qurol yarog'i dushman charchamagan va to'xtamagan ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan. bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan mashhur qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmiy bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Josuslarni jo'natar, tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu kılıp qilib cöneter jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, teyyar bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan qaytarmoqchi siz Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling.